Još kulture. Masu. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Kulture. Masu. Kulturaljka. Kulture. ponoći 17 je. Dobra vam večer još jednom. S vama je u studiju i dalje Jelena Matanovića i za tonskog pulta Toni Mohorović. A mi smo i ovog ponedjeljka nešto pripremili za vas. E, naša Bojana Guberac e, doma se liječi, ali to ju nije spriječilo da ostane kulturna djevojka i da vam pripremi e, poslastice iz kulture i ovog ponedjeljka. Pa evo, odmah ćemo krenuti u srž. Uoči svjetskog dana poezije koji se obilježava 21. ožujka pitali smo građane naše rijeke čitaju li poeziju. Pa evo najbolje da poslušamo što su nam građani odgovorili na to pitanje. U srijedu se obilježava dan e, poezije, pa evo reci mi, jel ti možda čitaš nešto od poezije, kako doživljavaš poeziju? Moram priznati e, da sam poeziju puno više čitala u srednjoj školi kad nam je to bilo nešto obavezno. U zadnje vrijeme sad na fakultetu, kako ono, moj studij se ne dotiče previše sa poezijom, moram priznati da, da puno manje, ali evo istaknula bi Jesenjinove pjesme kao nešto što mene to uvijek dotiče. Pa ne čitam više poeziju, čitala sam je dok smo išli u školu, sada više toliko nemamo vremena, imamo dosta drugih obaveza, posao, interesi, nekakvi drugi hobi i takve stvari. Sjećaš li se možda nekog posebnog iz srednje škole da ti je ostavio utisak? Dobriša Cesarić, njegove pjesme su jako duboko umne i ne možete ih tek tako lako protumačiti. Ja ne znam što je poezija, ne čitam to i nemam pojma što to je. Često čitam poeziju, a najviše čitam gledam poeziju 20. stoljeća zato jer me najviše zanimaju Pablo Neruda i Lorca čisto zbog eksperimentiranja te nekakvih postmodernističkih vrijednosti kod Lorke, a Neruda mi se sviđa zato jer se dosta obraća nekakvim revolucionarnim tonom u kasnim svojim poetskim dijelima obzirom da studiram kroatistiku, stignem doma čitati s obzirom da u gradu knjižnici ima sve što meni treba. Uvijek si moram naći doma vremena ili za prozu, a i za poeziju. Volim čitati poeziju, u zadnje vrijeme čitam Bukovskog i poezija mi je draga zato što mi se sviđa kako ljudi znaju sročiti stvari. A, čitam poeziju zbog toga što mi je dosadno <laughs> i to je to. Nisam se nikada ufurala o to jer nije mi zanimljivo jednostavno. Nekad sam davno čitao. Sada više nemam vremena, život je prebrz pa nemam vremena. Ne čitam baš zato što mislim da su današnje lektire glupe, mislim ne glupe nego nepotrebne i da ih se baš ne može primijeti nigdje u životu, da nisu toliko korisne, da se znaju. S obzirom da nemam puno vremena čitati ovako uz faks, ali doma skupljam puno knjige i planiram si napraviti popis za ljeto i čitati dosta poezije ovako, pa imam Bodlera, Šimića, Ujevića, Lorku, to mi je nešto za popis za ljeto. Jel ti poezija jedna od eh, najdražih? pa među najdražima da, volim, mislim lagano se čita i ovako za odmor i uživanje. Podijeljena su mišljenja, ali složit ćemo se da nije loše stanje u Rijeci e, što se tiče ljudi koji čitaju poeziju. Evo da se u Rijeci mari za poeziju, a i zainteresirane publike ima svakako, dokazuje kafić Dnevni boravak u kojem su se do sada organizirale brojne večeri poezije. U srijedu na Svjetski dan poezije ocijek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Dnevnom boravku organizira čitanje poezije. Dođite i pročitajte najdražu pjesmu na bilo kojem jeziku i čekaju vas pritom i nagrade. Poezija je bliža nego istini povijest, rekao je davno Platon, a u poetskom poletu idemo na glazbenu pauzu. E, mi ćemo sada slušati Arsena Dedića i njegovu Ne daj se ni Ines. poezije putujemo na punk. 40 godina je prošlo od nastanka panka u Rijeci. Naravno, riječ je o legendarnim parafima koji su započeli val panka. Na Korzu je otvorena izložba povodom 40. obljetnice prvog koncerta parafa i 40 godina Ri Rock festivala. Na panojima su izložene fotografije ključnih trenutaka djelovanja parafa na glazbenoj sceni. A što nam je o parafima rekao inicijator izložbe Velid Đekić, poslušat ćemo upravo. Parafi su u tom momentu bili trio golobradih tinejdžera koji se, eto, borio sa svojim instrumentima, ali kad se pojavili najavljeno pred publikom, to je bio onaj Big Bang riječkog panka, zato što su riječki klinci oduševljeni tom izvedbom, krenuli osnivati svu silu gradskih punk bendova i to je službeni početak riječke punk scene. Parafi zapravo nisu tad prvi put javno istupili, to je bila u čirkolu premijera, ali su imali i predpremijeru u ljeto 77. godine kada su u parku tadašnjem Vladimira Nazora, današnjem Nikole Hosta, nenajavljeno donijeli svoje instrumente, donijeli su stage, priključili se na struju produžnim kablovima preko prozora u svojim u kućama svojih roditelja i tamo su osvirali neki 15-20 minuta javno pred zbunjenim prolaznicima parka Vladimira Nazora koji su možda i onda šetkali pse i osvirali su svojih prvih nekoliko pjesama i, i to prvih pankirskih pjesama. Tad nije bilo neke bitnije reakcije zato što nije bilo rok publike jer je to bilo nenajavljeno. A ova večer u bila najavljena, dakle rok publika je došla i posljedica toga je bio ovaj velim sva eksplozija osnivanja, sva lavina osnivanja novih riječkih punk bendova. Proljeće s parafima 40 godina panka u slobodi. Tribina je koja će se održati u četvrtak 22. ožujka točno 40. godišnicu prvoga službenog nastupa grupe Paraf u Čirkolu. Tema tribine je pan kultura i to na originalnom mjestu rođenja toga glazbenog pravca u zajednici Italijana u Čirkolu. Vrata prostora otvaraju se u 19 sati. Ulaz je za sve zainteresirane besplatan, ali i ograničen zbog manje kapaciteta dvorane. U samu tribinu i ostala događanja tijekom večeri DJ Zoran Prodanović Prlja iz Leta 3 izborom će glazbe podsjetiti na to uzbudljivo vrijeme s kraja 70. godina prošlog stoljeća. Eto, dobro ste čuli, u četvrtak svi u Čirkolo jer punk is not dead. A mi ćemo sada poslušati pjesmu tog poznatog benda Paraf i pjesma pod nazivom Rijeka. mi ćemo se zadržati na ovom stihu da je naša rijeka divan grad i u tom ćemo duhu odjaviti ovu emisiju. E, svi ste dobro čuli, za ljubitelje poezije srijeda, svjetski dan poezije u dnevnom boravku, a za sve ljubitelje panka, Punk is not dead, e, tribina koja će se održati u četvrtak u Čirkolu. A vi evo ostanite uz program Radija Sove, mi s panka idemo u panka, <laughs> nisam to baš e, pravo, pravo rekla, ali se rimuje pa je onda kao fora. Ostavljam vas, ostavljam vas još kratko u Tonija Mohorovića i čujemo se nešto kasnije. Još kulture. Masu. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Kulture. Masu. kultura, Kulture. Što